niingie sehemu ya pili ya muhadhara huu mtu mmoja anikumbushe sehemu ya pili ni nini maana mnaandika ahsanta barakallahu fik lillahi darruk النقطة الثانية نقطة يبيل كتك محاضره لمخالفات تتعلق بمبدأ الزواج طيب hii nukta ya pili ndugu zangu ni katika nukta za, nukta za msingi katika muhadhara wetu tunaposema mabda'u zawaji ni yale mambo ya awali katika kuoana au wanaita watu wengine misingi ya mwanzoni wakati watu wanataka kuoana mukhalafatun tataallaqu bimabda'i zawaji mambo ya kimakosa ambayo yanafungamana na misingi ya mwanzo ya kuoa miongoni mwa mambo hayo jambo la kwanza aluzufu uzufu ani watu ukiwasimulia jambo la kuoa tabia hii wako nayo aluzufu anizawaji ani zawaji kukwepa kuhusiana na kuoa kulichukia jambo hili al-uzuf ay al-ibtiad mtu kujiweka mbali bali wengine wanaonyesha kukerwa anachukia jambo hili al-uzuf ani zawaji ni kukwepa na kuchukia jambo la kuoana hili jambo hili ni katika mambo ya kukatazwa kudhihiri kwa waislamu wanapotaka au wanapozungumzia mambo ya kuoana wanasema ulama ash-sha'i'a الشائعة 'an az-zawaj biduni udhrin شرعي miongoni mwa maovu yaliyoenea katika jamii zetu ni kulikwepa na kulichukia jambo la ndoa biduni udhurin shar'iyyin pasi na udhuru wowote wa kisheria na hapa pana maneno mazuri na hii ni fatwa aliyoitoa فقيه العصر العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين rahimahullahu ta'ala amezungumza maneno mazuri tena yapo kwa sauti katika fatawa nurin ala darb maneno ya sauti yako mpaka kwenye youtube suila الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عمن ترفض الزواج bihujjati dirasa na haya ni mambo tunahitaji tuyasikie amewahi kuulizwa ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kuhusiana na mwanamke ambaye anakataa kuolewa kwa hoja ya masomo sikilizeni vizuri eh kwa hoja ya kusoma ashafikia umri wa kuolewa na sababu zote zimetimia akakataa kuolewa kwa hujja ya kusoma sasa msikilize ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala hadha al-imam maana maneno haya tungeyazungumza sisi wanafunzi tungeambiwa tunaleta chokochoko hatutaki watoto wa watu wasome a sasa wewe minyana kina ibn Uthaymeen ehe sisi tunakunukulia hizi fatawa za walezi wetu maulama hawa فأجاب حفظه الله تعالى بقوله حفظه رحمه الله تعالى توفي الشيخ اكتوى جواب رحمه الله تعالى بقوله حكم ذلك يقول الشيخ حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيخنا سمع حكم يا جمهيلو ni kwamba hakika jambo hilo ni kinyume na amri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala kwani hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema idha atakum akaileta hadithi hii idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu faankihuhu وقال صلى الله عليه واله وسلم maana ya hadithi pindi akiwajieni yule ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake basi mfungieni ndoa Sheikh akaongeza waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ma'shara ash-shabab akaitaja hadithi ibn mas'ud ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj al-hadith kisha akasema wa fil imtina'i 'ani az-zawaj na katika kujizuilia na kuoa tafwitun limasalihi zawaji kuna kuyakosa hapo maslahi mbalimbali ya kuoana falladhi ansahu bihi ikhwani almuslimin min awliyai an-nisa wa akhawati almuslimat min an-nisa an la yamtani'na 'an az-zawaj min ajli takmil ad-dirasah anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah nasaha ghalia kile ambacho na nasihi kwacho kuwa nasihi ndugu zangu waislamu katika mawalii wa wanawake na dada zangu waislamu wanawake shaka nasema katika wanawake wa Kiislamu hao wasikatae jambo la kuolewa min ajli takmili dirasa kwa ajili eti ya kukamilisha masomo ikawa watu wanalika, wanakataa jambo hili kwa hayo masomo ya kukamilisha masomo ya ziada ita utakavyoita elimu ya juu sema utakavyo shekhe anasema wasilikatai hili kwa hoja hiyo kisha kuna maneno ameyazungumza hapa anasema ala anna kauna almar'a haya maneno asili yake ni sauti eh kwa mweko wake umekaa ni mweko maneno ya kuzungumza sio ya kuandika tulabu wanajua hiyo ala anna kauna almar'a tataraqqa fi alulumi مما ليس لنا به حاجة أمر محتاج إلى نظر Sheikh anasema juu ya kwamba kule kuwa mwanamke anapanda katika ilmu mimma laysa lana bihi haja miongoni mwa ilmu ambazo hatuna sisi kwa ilmu hizo haja yoyote eh ikawa anajielekeza kwenye elimu ambazo wala hazihitajiki au atasoma lakini mazingira ya kuzifanyia kazi si ya Kiislamu baada ya kuhitimu ili aifanyie kazi elimu hiyo lazima auvue uislamu wake kwanza akubali kukanyagia chini sheria atupe hijab au aipunguze hijab akubali ikhtilaf achanganyike na wanaume wa kando akubali kukaa faragha na watu wasiokuwa halali yake akubali kuzungumza mazungumzo marefu ya kubageni ya kuvutana wakati mwingine mazungumzo ya kumshawishi mteja kununua unaonaje kazi ya huduma kwa wateja customer care mtu alegeze sauti na macho akithirishe maneno mpaka utoe hela mchezo sasa kazi hiyo anakuja kuifanya na wewe chumbani kuna kazi ni lazima ili atekeleze elimu yake kwanza auvue uislamu wake na ndiko walikuangukia wanawake wengi wa Kiislamu walioko makazini wao oh, kila siku wanakimbilia astaghfirullah tuna, tuna mtihani astaghfirullah ustadi sasa astaghfirullah hii ambayo unatuambia lakini uko huko huko ukiamka unaenda ukija darasa astaghfirullah alazim mitihani ni mikubwa yote unaosema yapo hayo tena mengine makubwa na yastiri tu lakini yumo Sheikh anasema hili jambo hili la wanawake kusoma elimu ambazo sisi hatuna haja nazo linahitaji kutizamwa kisha Sheikh azungumza maneno makubwa hapa falladhi arahu anna almar'ata idha anhat almarhala alibtidaiya wa sara ta'rifu alqira'ah kasikiliza ya maneno walkitaba bihaithu tantafi'u biilmiha hadha fi qira'ati kitabillahi wa tafsirihi wa qira'ati ahadithi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa sharhiha fa inna dhalika kafin اللهم إلا أن تترقى لعلوم لا بد لنا منها كعلم الطب وما أشبهه إذا لم يكن في دراستها شيء من محذور من اختلاط أو غيره إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى katika maneno aliyozungumza bin Uthaymeen nasema kile ambacho mnakiona ni kwa mwanamke akimaliza elimu yake ya awali elimu ya mwanzo ya dini akapata misingi wasarat ta'rifu alqira'a walkitaba na akawa huyu mwanamke anajua kusoma anasoma Qur'ani anasoma vitabu vingine vya elimu anajua kuandika kwa kiasi ambacho ataitumia elimu yake hii kwenye kukisoma kitabu cha Allah hiyo elimu ya lugha elimu ya kusoma ya kuandika anayo ataitumia kusoma kitabu cha Allah na kusoma tafsiri ya kitabu cha Allah atasoma ahadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sharhi za hizo ahadith shekh anasema inna dhalika kafin na hakika jambo hilo linatosha Allahumma isipokuwa ni mwanamke akipanda daraja yake katika mambo ya elimu katika zile elimu ambazo hakuna budi mwanamke azisome naam kuna elimu zinahitajika kwa wanawake hakuna namna ila asome kama vile elimu ya udaktari elimu ya matibabu wama ashbahahu na mfano wa ilmu hii lakini kuna sharti idha lam yakun fi, fi dirasatiha shay'un min mahdhurin ikiwa hakitopatikana katika kusoma kwake huyo mwanamke kitu chochote katika mambo ya haramu ikiwa atakwenda kusoma huo udaktari katika mazingira sahihi viko vyuo vya Kiislamu vinawasomesha wanawake wa Kiislamu udaktari malekchara wao ni madaktari maprofesa wanawake minasalafiyati wanawafundisha elimu hizo au kama watawafundisha wanaume ni kwa hudud za kisheria min warai hijab wakawafundisha nyuma ya pazia wakiwa wanawake hao ni mutahajibat mutajalbibat wakasoma ilmu hizo katika mazingira hayo yasiyokuwa na ikhtilafi wala na faragha na wanaume mazingira yenye yenye kuchunga dini muda wa swala ni swala muda wa saumu ni saumu wa hakadha hawakasome na bila shaka vyo hivyo vipo eh na ndiko mnakosomesha mabinti zenu kwa bahati nzuri ikiwa ni hivyo ibn Uthaymeen anasema ah, ah, kamsomeshe kama huyo daktari wa Kiislamu anatokea hospitali hiyo si ndio uongo huo na nyinyi mmekubali kwamba mnawasomesha huko <laughs> haya sikatae pengine kuna mavio ya kisalafi hatuyajui mtanielewesha na mimi nimpeleke mwanangu mkimaliza hii darasa Sheikh amelieleza hili jambo kidini hizi sio hoja za kutumika kama vigingi vya watu wasioe au wasiolewe na wallahi ili balaa limekuwa kubwa sana katika zama hizi wako vijana wanaharibikiwa hali ya kuwa wanawaomba wazee wao huko niliko mazingira ninayosoma hali yangu fanyeni mnipe mke mimi nitaangamia zama za fitna hizi na mzazi anaweza akijishika na jamaa zake wakamuoza na wakamsaidia lakini hawafanyi hivyo anapewa majibu ya kumkatisha tamaa na wengine wallahu almusta'an hawaogopi hata uovu yani hajali akiambiwa mwanae anafanya fahisha mathalan au wamekurubia haoni hilo ni kubwa kubwa amalizi apate cheti anaangalia dunia hapo mzee mimi nimezidiwa huku nifanyeni maarifa mazingira sio bwana jiongeze huko bwana ajiongeze vipi na hivyo hivyo mabinti posa zinarudishwa kwa hoja hizi posa inakuja binti ashakuwa ashakuwa tayari na pengine binti mwenyewe ataka kuolewa hata huko huko anakopelekwa pia ufaulu wenyewe ovyo ovyo tu ni kupata maziro tu lakini tuna ah kuna ngoja bado kwanza kuna certificate moja namalizia huko na watu hapana ah kuna sasa amaliza nini ah ah usitupangie bwana watu wanakataliwa kuozwa kwa hoja elimu za hovyo kuna kijana wetu mmoja akakataliwa kupewa mke ambaye mke ameenda kufundishwa kuchora pika chuo cha kuchora piko eh anaambia kabisa yule amekwenda chuo hujasaidia mali shaka akishajua kujichorea piko eh sasa atafanya kazi mtaka mke kae golikipa tu tumempeleka kajifunze kuchora piko ili achore maharusi kazi hiyo haya mke kazuiliwa kwa zini mambo ya hovyo na kuna mengine ya hovyo kuliko haya mimi nazungumza na hadhira ya salafiyin mkumbuke muhadhara wetu usimtajie watu ambao hawajajua dini huko wale tunawalingania mambo makubwa hawaswali mushrikuni watu wanakwenda kwa waganga wale tunaanza nao na dozi yao ya aina yake wala mambo haya hatushangai kwao mtu mushriki mtu ana waganga mtu anavaa irizi anasafiri nchi kwa nchi anatafuta kuroga tafuta dawa apate utajiri rajulun la yusalli wa zawjatuhu la tusalli usitajie watu wewe tunayeswali na wewe safu moja salafiyun manhajiyun quh ala haddi qawlik ukiletewa posa wewe unapiga pia chenga chenga hizo ngoja kwanza wajua kwa mwaka wa mwisho huu mwaka wa kwanza mwaka wa mwisho kisha kimfuata ah sasa ngoja kidogo tumempeleka mahali hapa tuweze mpaka unajua hapa hakuna mke mimi kupewa alafu ndio hawa hawa kwenye shura wapole wameangalia chini salafia wanaipenda acheni uongo bwana sasa haya maneno haya ya kuwazuilia watu kutaka kuoa kwa sababu ambazo si za msingi katika vijana au kuwazuilia mabinti kuolewa kwa sababu ambazo za msingi ni jambo ambalo ni makosa katika misingi ya mwanzo ya ndoa katika hikma ni muhadhara huu usiendelee hapa insha Allah taala tutakuja kutaja jambo la pili alafu nitaingia katika nukta ya tatu nukta hizi chache zilizobaki tutazifupisha insha Allah taala katika muhadhara wetu وآوم يبيلي بعد المغرب مده تنيوش ميقو كدوغو كما متتكم يكهاوى نماجي كدوغو كواجيلي يكوري كتك إنوي يبيلي محاضره والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين وجزاكم الله خيرًا